Alles maak om toe wakker en sê vir hom, Leermeester, gee jy nie omdat ons bezig is om te vergaan nie. Jezus het opgestaan, die stormwind ernstig aangespreek en vir die sedert gesê, Bedaar. Word kalm, toe het die wind gaan lee en daar het een groot rustigheid gekom. Hy vraat toe vir hulle, Hoekom is jullie so verskrik? Vertrouw jullie mij nog steeds niet. Hulle was heeltemal oorweldig en het vir mekaar gesê, Wie is hy werkelijk? Zelfs die wind in die sedert luister na om.